Erselam, alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh, imam želju da nosim hijab, odnosno e, želju za islamskim pokrivanjem, a roditelji mi to ne dozvoljavaju jer sam mlada. Šta da uradim? Primijeni ono što te Allah naređi, mole Allah subhanahu wa ta'la uputi tvoje roditelje i u njihova srca usadi ljubav za istinom.